Francine Diokougaï. Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro Albert Ndowaye ari mu buhinga bw'ivyuma amakuru yo kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abayisilamu bo mu Burundi bifadikanije nabo kwisi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama urongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi akabahamagarira gusangira n'abandi hagataho mu rumonge abayisilamu bacanyemwo bapfuye urongora igisabisho inyigisho zijyanye no kwibira mu kiyaga ngo zigiye kuza ziratangwa kugira bafashe mu gutabara habaye impanuka ku munsi w'ejo batatu ba mbere bakaba barerekanye ubuhinga baronkejwe abasuma intore n'itomati ntiborohewe muri kino gihe ibiciro ubu ku biro bikaba byigwijwe na kabiri ahanini ngo bitumwa n’amatagisa abadandaza bariha kugira barinde babishikana mu masoko murabikurikira mu idonido ry'ano makuru kuri uyu wa gatanu hakaba ariho berekana ubuhinga baronkejwe Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'icyo kigo akavuga ko abo bita ba bazofasha gutabara mu gihe habaye impanuka mu kiyaga hariho ubwato butwara ibidandazwa hariho ubutwato butwara abantu hariho aboga bariko barinezereza hariho n'abarovyi abo bose barakeneye umutekano igihe abayisanganya barakeneye gufashwa ikigo rero mu byo kijejwe harimwo umutekano no gufasha abagize amasanganya kubarokora nico bita recherche et sauvetage ivyo rero biri muvyo tujejwe kugira ngo rero tuzoshobore kubikora ntibigume mu mpapuro twaciye rero twigira inama yo kwigisha abakozi bacu bakibishoboye bakiri bato kurokora ubuzima bw'abantu mu mazi kugira ngo nejo nejo bundi hagize ikibazo umwe cyangwa uwundi agira mu kiyaga cya Tanganyika amenye aho amenye ko hari abantu bariho ikigo kiriho gishobora kubakingira ubuzima ibikoresho ntibirakwira nababwira yuko iki gisata kimaze igihe gito cyane ni ukuvuga rero ko muri iyo myaka kimaze iki gikorwa mubonye nticyari bwigere cyiyumvirwa nicyo gituma n'ibikoresho bijanye bitari bwarondegwe eh, bikwiriye duherutse no gusaba ubushikiranganji bujejwe ikigega cya leta kugira ngo buturonse uruhushya rwo gushobora kurondera abandi bakozi bashasha b'imiyabaga boba boza kwigishwa kugira ngo abazoshobora gukiza ubuzima bw'abantu bagiriye isanganya amazi. babe benshi kandi ubushyikirangange bwiga cya leta bwaraduhaye ubwo ruhushya n'abajejwe gutwara ubwato twari dufise abatarenga babiri kandi nabo bariko baragera mu zabukuru ubwo bushikiranganje nyene bujejwe ikiga cya leta bwari buduhaye uruhusha rwo gushobora kurokurita abakapiteni b'ubwato kugira ngo ubwo bwato bushasha bugiye kuza bujejwe gukurikirana umutekano wo mu kiyaga bushobore kuronka abutwara Ene babwiye mu ntango zano makuru kwaba mu idini ry'abayisilamu bahimbaje kuri wa gatandatu umunsi mukuru w'intama bamwe mu baba mu gisagara ca Bujumbura bahimbarije ku kibuga kiri muri zone ya Nyakabiga abayisilamu bavuga ko banezerewe n'uwo munsi n'ubwo himbajwe mu gihe ukubaga bitoroshe shehe asane Nyamwero harongoye inama nkuru y'abashehe mu Burundi akaba bahamagarira kubahiriza amabwirizwa yatanzwe yuko kubaga n'inkuru tubaza Mireille Kanyange Allahu akbar Allahu akbar ku kibuga cy'umuryango w'abayisilamu komibu kiri muri zone nyakabiga abakenyezi kwabo abagabo kwabo benshi bambaye impuzu zera bari mu masengesho y'umunsi mukuru wahariwe kubaga aba bo mu idini rya Islam bavuga ko ari umunsi udasanzwe kuri bo ni umunsi mukuru nyine udasanzwe twiyumvamo twese gukundana uba ufise agaho umugenzi wiwe nk'ubu utagize ubushobozi bwo kubaga ubundi yabaze araronka icyo afungura ko kuba ibintu tutari twiteze ariko rero muri iki gihe ibitungo ngo birazimbye kubera indwara y'inyonko yabiteye birazimbye birazimbye ariko naho ntakiguze abana banjye barashoboye kuronka abana banjye barose nanjye mba ndose muri iki gihe ibitungwa birazimbye birazimbye urabye niwe n'ibihe tuturimo kuko kubironka si ikintu cyoroshe mugabo abafise uburyo bafise ukuntu babironse mugabo nabo bizimvye umwe wese arafise ico yiteza imbere y'Imana Eh, nawo bizimbye tugerageza kubirondera saba ko tubirondera kuko twese ko turonka tuzoronka iherezo ryiza nubwo biri uko shehe hasane nyamwero arongoye inama nkuru y'abashehe mu burundi ahamagarira abo mu idini rya isilamu kubahiriza itegeko rya leta ryo kubaga abisilamu bose mu kubahiriza ingingo ya leta yafashwe n'umushikiranganji aba yatubwiye yuko nta gitungo na kimwe tubagira mu ngo zacu ati byose biba aho bigenewe nk'uko tutatu tubizi ekipe yacu iri kuri tere kandi urabona bikora neza hanyuma icya kabiri tubasabye yuko bose ufise ubushobozi yitange agure igitungwa kugira wage hanyuma atumira ababanyi n'abagenzi umunsi mukuru w'intama uhimbazwa iminsi itatu leta ikaba isaba ko ibitungwa byegeranirizwa mu bibanza bizwi bikabagirwaho bibanje gupimwa nk'uko umuyobozi mukuru w'ubworozi aherutse kubimenyesha uruhusha rwo kubaga rukaba rwahawe gusa aho mu idini rya isilamu Allahu akbar Allahu akbar arakoze mereye kanyange abayisilamu bo mu rumonge bacanyemwo mu gisabisho cyo kwirayidi nkuru kuri uyu wa gatandatu bapfuye basengesha bamwe baca barataha mu nyuma yo gushamirana kanya gato Consolateur Nitungabura Matari w'intara ya Rumonge yari yatumiwe muri ico gisabisho agahanurizo mpande zibiri kwirinda uko kutumvikana mu mirimo ya misi yose mu kurindira kwibazo bibatandukanya bitorega umuti n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago bamwe mu bayisilamu tuwahuye batashye bavuye ahari hari ko harabera igisabisho c'irayidi nkuru ku kibuga c'ishure shingiro rya nkayamba nk'isaha zibiri n'igice z'igitondo co kuri uyu wa gatandatu wabona bagenda baridoga ku byabaye ubahaye icuma gifata amajwi ngo bavuge ivyari bihejeje kuba bagahunga abandi bemeye kugira icyo bashikirije bavuze ko bashimye gukinjura inyuma y'imishamirano yabaye kuko uw'umuryango komibu wabarungikiye ngo akoreshe icyo gisabisho atari uwo bari bumvikanye konsorateri n'itungabura amatari w'intara ya rumonge yari yatumiwe muri icyo gisabisho byabaye abona akaba yasutsemwo mabisi ngo igisabisho kibandanye mbere gihera ari hari naho hari abivumbuye eh, nimba mwahuye n'abagenda nivyo hari abivumbuye baragenda mugabo igisabisho cabaye e, kandi mwabonye ni kibuga kininiya bivumbuye hakagenda bamwe abandi basigaye kandi catanguye gihera ariho ndi rero abo bivumbuye murumva yuko bashobora kuba muri mwe navuga bari mu mugwi utamwemera Ibyabaye byerekanye ko hakiri ibigikenewe gukora kugira ngo impande zibiri z'abayisilamu zishamiranye mu rumonge zisubize hamwe hisunzwe n'amategeko nk'uko buramatari w'intara ya Rumonge abivuga turavye ibyo tumaze mu minsi bitari bike twabona neza yuko tumaze gutera intambwe mugabo uyu munsi berekanye yuko warungitswe atamwemera rero icyo oye nicyo kwicarira nk'uko nanabivuze tuzogaruka nk'intwaro hano tusubire tuvugane neza hanyuma dusubire tumenye mbega amategeko avuga iki kuko bujya ikintu cyitwa itegeko ni ikintu cyo kubaha nico rero ko kugira ngo eh, imigwi ishobora kuba ishamiranye hano ituze hanyuma ibandanye ijya munsi y'amategeko mu kurinda ko ibyo bitandukanye abayisilamu biva mu nzira burundu buramatari w'intara ya rumonge abahanura gukundana birinde kwerekana mu byo bakora imigwi barimwo jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimbi amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ibidandazwa bimwe bimwe nk'itomati n'intore byaraduze igiciro ku masoko bamwe mu badandaza bakorera ku gasoko ko mu gikungu muri zone ya gihosha ni mu gisagara cya bujumbura bavuga ko ikiro cy'itomati bahora bakirangura amafaranga igihumbi n'amajana abiri ubu kirangurwa ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu basaba leta kugabanura amatagisi amwe amwe kuko ibidandazwa biriho akenshi bigashika mu isoko byazimbye n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare bamwe mu badandaza bavuga ko ari ubwa mbere babona ibidandazwa by'intore n'itomati biduga igiciro kugera aho bishyitse muri kino gihe bavuga ko umufuko w'intore bahora barangura amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ubu wawurangura amafaranga ibihumbi mirongo ine naho itomati zahora zigurwa amafaranga ibihumbi n'amajana abiri ku kiro bazirangura ibihumbi bibiri n'amajana atanu ubu zine ziri ku mafaranga igihumbi intore zozo zarenze twari dutanga nk'intore zitanu ku majana abiri ubu zisigaye intore zitatu amajana abiri sanzwe turi ko turaraba ku bintu by'ibidandazwa by'ubu ibintu by’itomati byazimbye cyane urumva nk'umuntu muto muto yahora asumisha faranga dukeya akazana desa karonka agatomati kamwe ubu ntashobora kuronka urutomati urimo turugurisha turuwasa rumwe sengisa eh, bivanye n'ukuntu nyine tuba twaranguye natwe bizimbye basaba leta kugabanura amatagisi kuko ari iyo atuma ibidandazwa biduga igiciro bishyitse mu masoko kindi nacyo ngo ni ubukene bw'igitoro twasaba leta abantu badutwara bakaraba ibintu byo kubera hari n'abavuga ati ni amatagisi menshi aho baciye hose ku mabariyeri aho ibintu bashoye baguma bariha amatagisi n'ibintu by'ibitoro byazimbye bapakiza ibintu ku mamodoka bizimbye bigaca bishikaraho mu isoko nabo nyene bazimbwe bigaca ari ibintu bica bizimba boraba ari ukuntu bogerageza bakaraba bagafasha abanyagihugu twebwe abanyagihugu bato bato nitwe tuguma tuhagirira ingorane abadandaza bandanye bavuga ko kuba babibaza ko intori n'itomati byo babidimvye kubera ari mu gihe cici ngo kubera ko ariho ahubwo itomati canke bahora bazironka ku bwinshi harakoze Lydia gahimbara n'amakuru tuyasozerere mu ntara ya Kayanza aho umwimbo w'ingano urenga gato itoni mirongo itandatu n'indwi zizokogwamwo zikogwa zikogwamwo mukate leta yaho rigurira mu bihugu by’u Burusiya na Ukraine niwo witezwe kuri iri sarura mwigeragezwa gico gitegwa ryabereye muri amwe mu makomine agize iyo ntara ya Kayanza bikaba byashikirijwe kuri wa gatanu na onesifo ntakiruta imana rongoye sosiyete so porovabe mu nama yari yahuje abagwizambuto b'icyo gitegwa abajeje intwaro n'abegwa n'igisata cy'uburimyi mu kayanza kugira barabire hamwe ibijyanye n'uko umwimbu w'izo wifashe n'ingene ugiye gusarurwa n'inkuru tubaza patrick nsengiyumva ayo makomine y'intara ya Kanzari mu irimwa ry'ico gitegwa gishasha c'ingano n'inka mu rutaka barore gahombo na matongo nk'uko bivugwa na Adeline saba umuyobozi w'ibiro mu vyo bijejwe harimo uburimyi n'ubworozi mu Kayanza abagwiza mbuto b'ico gitegwa icenda bo muri ayo makomine akaba aribo babivye izo ngano zigera ku itoni zitatu n'ibira amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda ku buringanire bwa hegitari mirongo ibiri n'umunani izo ngano zabibwe ku irima ry'impeshi akaba arizo zigiye kuzotanga umwimbu mwirici ugera ku itoni mirongo itandatu n'indwi n'ibira amajana abiri na mirongo indwi na kimwe no kuvuga ibi ibiro ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku ihegitari Onesforo Ntakirutimana umuyobozi mukuru w'isosiyete gishinze kugwiza icyo gitegwa gishasha c'ingano amenyesha ko izindi ntara ziriko zirageragezwa mu ico gitegwa ari nka Bururi na Muramvya warongoye Soprovabe amenyesha ko iyo sosiyete ifashwe mu mugongo na leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo burinye n'ubworozi ariko haragwiza izo mbuto mu gihugu cyose kugira ngo haboneke umwimbu abarundi bazofungura hamwe n'umusesekara wo gushora mu makungu ngo igihugu kiharonkere ndetse n'amahera y'agaciro gitera imbere ngo na cyane cyane ko hagiye kubaka ibigega byo guhingura izo mbuto igitega no mu kayanza mu gihe aba bagwiza mbuto ikiro cazo bakigura amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri by’amarundi nabo umwimbo bakazogurisha ku gihumbi n'amajana atanu ku kiro basaba ko ayo mafaranga yoduzwa ngo kuko icyo giterwa gisaba uburyo bwinshi mu kugikorera ikindi abo bagwiza bagwizambuto basabye ngo nuko inyuma yo kugeza icyo gitego bagashikiriza umwimbi iyo sosiyete ko boca barihwa bidatevye kugira ngo bikenure muri utu naturiya ndetse banategure irima rikurikira kuri ibyo bisabo vya bamwe n'abandi mu bagwiza mbuto b'izo ngano nshasha Onesiforo Ntakirutimana yarabahumurije ko ibijanye n'isarura no kubariha biteguwe neza ko atangorane zizobamwo mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku isanganiro urakoze patrick yumva ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'umwe amakuru twari twabateguriye kuri no mutaga ni hano duciye tuyasozerera ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye albert nduwayo